Ja jums kādu kāds, es to nu tā nebiju redzējis pasaules, mēs varētu uzsākt šo darbu Latvijā. And the, the, the, the money is only an indication of a change in the heart. Un nauda ir tikai signāls, kas parāda, ka sirdī kaut kas ir izmainījies. Okay, so it was a very special moment in my life when our congregation decided to sign this because it indicated a commitment to world missions. Un man tas bija ļoti svarīgs brīdis, tas, kad draudze apņēmās parakstīt, jo tas parādīja milzīgi izmaiņas. Most pastors don't know how to preach about world missions or about theology. Daudz mācītāji nezin, kā vispār sludināt par pasaules misiju vai vispār par teoloģiju. If you're a pastor in here or you know a pastor, there's 15 great sermons right here. Un, ja jūs esat mācītājs vai pazīstat kādu mācītāju, šajā dokumentā ir 15 lieliskas predikas. Even many more. Un tur var atrast pat daudz vairāk. Then came 89 in Manila. Tad bija 89. gada kongress Manilā. Now I was invited here. Uz šo es tiku uzaicināts. To sign 4,000 leaders. Tur bija 4000 vadītāji. 180 nations. No 180 tautām. Including 65 from the Soviet Union. Piedalījās arī 65 cilvēki no Padomju Savienības. Aha, 57 of them were known. 50, mēs zinājām par 57. Uh, the, the, there were from all over Soviet Union, including about 10 or 11 from Latvia. Un 50, eh, tas bija skaidrs no visas padomjas savienības, un kaut kur 10 vai 11 cilvēki no Latvijas. But, but none of the Christian leaders knew the other nine guys. Bet neviens no tiem kristīgajiem vadītājiem no Latvijas nezināja, kur būs tie pārējie deviņi. Remember the Soviet days? Tas bija padomu laiks, atcerieties. Who were those nine guys? Kas bija tie pārējie deviņi? Uh, they were assigned by the government. Un tos, protams, bija nozīmējis valdība. To serve and protect lai viņiem kalpotu un aizsargātu. Okay, so that was interesting. This is where I met Jānis Vanags. Un tieši tajā kongresā es pirmo reizi sastapu Jāni Vanagu. And if you, some don't know, he spoke yesterday, Archbishop of the Lutheran Church. Un vakar viņš bija arī visīs dienās eh, arhibīskaps runājis. He was pastor of the Lutheran Church in Saldus at the tajā time. laikā viņš bija Saldus Luterāņu baznīcas mācītājs. And uh, this is where I met Almers Ludvigs. Tieši tajā kongresā es sastapos ar Almeru Ludvigu. And Almers was pastor of the Augenstams Church in Riga at the time. Almers tajā laikā bija Agenskalna Baptistu draugs mācītājs Rīgā. And then he, he became really my closest friend and we started this ministry together. Mēs iedraudzējāmies un faktiski to kalpošanu šeit Latvijā mēs uzsākām kopā ar viņu. And I can go down the list of, of important Latvians who were there And as a result, new relationships and partnerships were formed. Un es varu uzskaitīt katru no tiem, kas bija sarakstā. Visi viņi bija ļoti nozīmīgi cilvēki un izveidojās draudzības attiecības un partnerattiecības un notika liels lietas. Well, and of course, I can just hear you saying, well, man, who would want to go there? Un es eh, varu dzirdēt jūsu domas, Domājot, nu jā, kurš gan nebūtu gribējis tur braukt? Of course, people want to go. Protams, cilvēki būtu gribējuši braukt. But only those who go with an open heart to build uh, friendships and relationships across their borders will benefit. Bet labumu tādos kongresos iegūs tikai tie cilvēki, kas ies ar atvērtu sirdi, kas būs gatavi iepazīties un veidot jaunus, jaunus attiecības, jaunus tiltus pāri savām robežām. There were Latvians who went, who just went to the meetings and sat quiet. Un bija arī latvieši, kas bija kongresā, kas vienkārši sēdēja, apmulcējās, klausījās un neko vairāk nedarīja. They ate with each other and nobody else. Viņi sēdēja kopā tikai ar tiem, ko viņi pazina un nemēģināja. Now during the free days they went and they did the tourism like everyone else. Un brīvajās dienās viņi vienkārši aizgāja kādā tūrē, paskatījās un neko citu nedarīja. And they came back and told everybody about their really great vacation. Un viņi atgriezās Latvijā un visiem varēja pastāstīt par lielisku atvaļinājumu. But a few had eyes wide open bet tikai dažiem bija acis plaši atvērtas. I'm saying this intentionally. Un es šo lietu saku apzināti. When we go to a major event, whether it's it's in a city or in a nation or for the whole world. Ja mēs dodamies uz kādu lielu pasākumu, vai tas ir liels pilsētas mērogā, vai rajona, vai valsts, vai pasaules mērogā. We will benefit only to the degree that we give out. Mēs labumu gūsim vai kaut ko iegūsim tikai tādā apmērā, kā mēs būsim gatavi atdot. This is a wonderful opportunity for new relationships. Tā ir pasākumi ir lieliska iespēja veidot jaunas attiecības. And some are doing it here. Un daži šeit tieši to dara. And some are just come and they enjoy and they sit isolated. Un daži nāk un viņiem tas sagādā prieku, bet viņi ir paši par sevi. Okay. So this is Manila. Very interesting, life-changing time. Tas bija dzīvi laiks. African groups leading worship. Āfrikas um, grupas vadīja There was a man there from Somalia. Viens vīrs bija no Somālijas. He was a, a church planter. Viņš bija cilvēks, kas jaunu draugu. Only one from Somalia. Viens pats viņš bija no Somālijas. And uh, he gave a testimony. Viņš teica liecību. Then an evangelist from Argentina named Luis Palau spoke. Tad runāja evaņģēlis no Argentīnas, viņš sauc Luis Palau. And Louis, Louis was here in 99. 99. gadā Luis Palau bija Latvijā. But, but uh, uh, Luis said, you know, some of you who are here today in Manila, you will be martyred. Uh, Luis Palau teica, daži no jums, kas šodien esat te Manilā, Because jūs droši vien nogalinās pēc tam. You are going back to a hostile country. Jo jūs dodaties atpakaļ uz valsti, kurā kristietību neieredz. And you will not be at the next Lausanne event. Un iespējams, ka jūs nepiedalīsieties nākamajā Lozānas pasākumā. I never forget Louis saying that. Un es nekad neaizmirsīšu, ka Louis tā teica. Well, and the man from Somalia, he also was killed. Un tas vīrs no Somālijas tika nogalināts pēc tam. It was announced in Cape Town last year. Un pagājušajā gadā Cape Towns kongresā par to mēs uzzinājām. And that's the next one. Šī, šis ir nākamais kongress. This was last October. Tas notika 2010. gada oktobrī, pagājušā oktobrī. In Cape Town, South Africa. Tas bija Dienvidāfrikā, Cape Townā. And uh, Igor's Ralph Menes was asked to lead the Latvian delegation, he asked me to help him. Igoram Dārmanim tika lūgts vadīt Latvijas delegāciju, viņš ir otrais no kreisās, un Igors uh, aicināja mani palīgā. And so you see some people that you've seen here. Droši vien redzat kādus cilvēkus atpazīstat, kas bija arī šeit. Okay. And, šeit vēl visīdien. And these were people who were invited to go to Lausanne, uh, to the Lausanne 3 Congress in Cape Town because of their involvement in Mission Days last year. Un šos cilvēkus uzaicināja braukt uz Keiptaunu, uz Lozanas kongresu, tādēļ, ka viņi aktīvi darbojās šeit pagājušajā gadā. And, and, uh, Visīs dienās. And I helped. Un es palīdzēju. But what the most important thing is that fire seeds were planted. Bet tā svarīgākā lieta ir tā, ka tās uguns sēklas tika iesētas. Okay. and beautiful time in Africa, led by Africans. Tas bija vienreizējs laiks Āfrikā, un afrikāņi visu vadīja. There's such a beauty in Africa. Āfrika But also such a scary place. Bet tā vien, vienlaicīgi ir arī Okay. And the wonderful music and the young lady who played yesterday. And uh, she is such amazing talent that people are all over the world amazed at what she does. Okay, so this is a little bit. So the Lausanne movement is events, but it's more. It's more than a document. Tas ir kas vairāk nekā tikai dokuments. It's more than a theory. Tas ir vairāk nekā teorija. It's a mechanism. It's a tool in the hands of leaders. Tas ir mehānisms, tas ir instruments vadītāja rokā. That you can use to teach, to encourage and to mobilize. To jūs varat lietot, lai iedrošinātu, lai apmācītu, lai mobilizētu. Okay, so what is the whole church? Kas ir visa draudze? Nākamais jautājums. Jā, okay, now you have on your document there. Uh, you have evangelism in the church. By the way, the document has 15 articles. Six of them have to do with evangelism. Evangelism in the church, evangelism in partnership. Uh, uh, uh, evangelism and the, urgency of evangelistic task. evangelizācijas uzdevuma aktualitāte un svarīgums. Okay, so uh, what article is it? I don't have the name of the article. Number six. Okay, so uh, I, I, uh, uh, I would like uh, I would like one of you to read that article just out loud. Kāds var skaļi nolasīt to sestos nodaļu? Ko? Kāds vien? Brīvprātīgais? Okay, go ahead. Yeah. That's good. Yeah draudz un evanģelizācija. Mēs apliecinām, ka Kristus ir sūtījis savus atpirktos ļaudis pasaulē, tāpat kā Tēvs sūtīja viņu, un ka tas ir aicinājums uz tādu pašu augstu maksu, prasošu un dziļu pasaules izpratni. Mums ir jāizkļūst no saviem baznīcu geto un jāiekļaujas nekristīgajā sabiedrībā. Evangelizācijā kalpošanā vissvarīgākā ir draudzes pašuzupurēšanās. Pasaules evanģelizācija prasa, lai visi draudz nestu pilnu evanģēliju visai pasaulē. Draudz atrodas Dieva kosmiskā nodoma pašā centrā un ir viņa iepriekš izraudzītais līdzeklis evanģēlija izplatīšanai. Bet draudzēji, kas sludina krustu, pašai ir jābūt iezīmētai ar krustu. Tas kļūst par klupšanas akmeni evanģelizācijai, ja draudz nodod evanģēliju vai ja tai pietrūks dzīves ticības Dievam. Patiesas mīlestības pret cilvēkiem vai apzinīgi godīgumu visās lietās, ieskaitot iecelšanu, amatos un finanses. Draudz drīzāk ir dieva ļaužu kopiena nekā institūcija, un tā nav identificējama ar kādu konkrētu kultūru, sociālo vai, vai politisko sistēmu vai cilvēku ideoloģiju. Scripture also? No, no, no. Oh. Thank you. I like that that uh, last sentence a lot. Man ļoti patīk tas pēdējais teikums. The church is the community of God's people rather than an institution. Drauda drīzāk ir Dieva ļaužu kopiena nekā institūcija. Now there are many who will disagree with that. Ļoti daudzi nepiekritīs šim apgalvojumam. But the church is people. Bet draudze, baznīca ir cilvēki. Uh, and to the degree that we understand that, to the, to the degree we can be effective in actually starting the churches. Bet tādā mērā, kā mēs to saprotam un sajūtam, tādā pašā mērā mēs esam spējīgi sākt jaunus draugus. Of course, there are churches in Latvia and uh, churches in Africa, and we can identify some cultures with some churches. Protams, ka draudz Latvijā un draudz Amerikā droši vien kultūrālā ziņā ir kaut ko atšķirsies. But the church is always greater than culture. Bet ir kas lielāks nekā kultūra. Because Christ is greater than culture. Jo Kristus ir lielāks nekā kultūra. Okay, so <clears throat> who are the people in the church? Kas ir tie cilvēki draudzē, baznīcā? Who are the It says the whole church. Jo te teiks, nu visu draudzi. Okay. So I just think, okay, who does that mean? Jā, un es varētu domāt, nu ko tas nozīmē? Okay, well, we talked in this conference uh, about men. So should men minister the gospel? Mēs runājām par vīriem. Vai tas nozīmē, ka vīriem būtu jānes evaņģēlis, jāsludina evaņģēlis? Of course they should. Protams, ka viņiem tas būtu But what hinders them? Bet kas viņus kavē? Oh, that's a 10 million lot question. Ah, tas ir jautājums, uz kuru jā, 10 miljonu Lot It's a big question. The church needs to address that question. What, what is hindering the men from ministering? Should, women minister? If women don't minister, 95% of the churches in the world close. It has nothing to do with theology, it's just this is real teoloģija, tā In China, which has had the fastest growing church in the last 30 years. Ķīnā, kur draudze pēdējo 30 gadu laikā aug visstraujāk. There's about 130 million evangelicals in China now. Tur ir uh, 30 million. 130 miljoni kristiešu tagad Ķīnā. Yeah, evangelical Christians. Yeah, evangelical Christians. In Europe, there's 5 million. Eiropā tādu ir 5 miljoni. Evangelical Christians. Evaņģēlis kristieši. Right. Okay, you see that how many more in China than in all of Europe? Jā, redziet, kāda tā skaita atšķirība 530. 85% of the churches in China are pastored by women. 85% draudžu Ķīnā vada sievietes. And they don't even talk about this in a debate. Un viņi par to pat nedebatē. Okay, now, I think we should debate it, because whether it's Lutheran or Baptist or Charismatic or Salvation Army, uh, people are dealing with this question of women in ministry and what can they do. I would just like to say this. the whole church visi draudz. must take the whole gospel to the whole world. jānes pilns evaņģēlis mm-hmm. visā pasaulē. Should youth minister, Vai jauniešiem tas būtu or are they too young? Varbūt jaunieši ir pārāk jauni, lai Of course they should. Protams, viņiem ir jābūt What hinders them? Kas viņus The church should understand that. all of us once. He said, Men, it is a crime to bore people with the Word of God. Man bija profesors, kurš teica, vīri, tas ir noziegums cilvēkus ar Dievu vārdu. And then he shook a little bit. Un tad viņš tā, He was an old guy and he was so interesting. Viņš bija vecs vīrs, bet viņā klausīties bija tik interesanti. He studied so much that he could take illustrations from life. Viņš bija studējis un mācījies tik daudz, ka viņš jebkurā brīdī varēja paņemt piemērus no dzīves. He was, he was smart like Jesus because he told stories. Viņš bija gudrs tāpat kā Jēzus, jo viņš izmantoja stāstus. He was understandable, yet he was powerful. Eh, My understanding is that most pastors in Latvia don't spend much time studying. Eh, is it a matter of time? laika jautājums. Well, I understand. Time, we only have so much. Jā, es saprotu, ka mums ir tikai tik daudz laika, cik ir. Well, I think it's a matter of commitment. Man liekas, ka tas apņemšanās. Jā. Get up early and study. Piecelies agrāk un studē. Don't get into the pulpit unless you spend 6, 8, 12, 15 hours on the sermon. Nekāp kancelē, ja tu neesi veltījis savams prediķim 8, 10, 15 stundas. And I think most spend less than 2 hours. Man liekas, ka vairums eh, prediķiem velta mazāk par divām. And they, and then the young people come and they're bored. Un tad atnāk un viņiem ir And of course it's the young person's fault. Un, protams, ka pats Right. How about children? Can they minister? Kā par bērniem vai bērni var eh, Oh my, they can. Protams, ka viņi var. Yeah, we tend to lot to enjoy them in church, but they can really do stuff. Mēs eh, esam priecīgi, ka viņi draudzē ir, bet bērni var daudz ko paveikt. Okay, but what are other ways to define the whole church? Kā vēl var definēt visu draudzi? Okay, we said men, women, young, children. What are the other? Ways. Let's look at it from different angles. Okay, yeah, the whole church is, is, yes, church in this place and that place, that's right. Okay. And uh, connected to that, you can look at people in certain ethnic groups, in even your own church. Varbūt uh, paskatoties vēl dziļāk, mēs varam skatīties dažādu tautību cilvēkiem pat vienā draudzē. But uh, do some churches have more athletes than others? Varbūt dažās draudzēs ir vairāk sportistu kā citās. That's right. It's an interesting thing. They can, this is a subset in the church. They can be ministered to. They can minister themselves. Ar viņiem varbūt, varbūt kāda īpaša kalpošana, un viņi var kalpot citiem sportistiem. What other subsets are there in the Kādi vēl tādas atsevišķas grupiņas draudzēs um, Musicians. Absolutely. People actively in some. Musicians and artists. Yeah, mūziķi, mākslinieki. Yeah, I, I, it, it tends to be easier for a musician to get involved in church than a and artist, is visual art. And I think that, that churches that have artists who are interested in their church really need to think creatively. How can we maximize this artist and their gift. Un draudzē ir intensīvi jādomā un jāstrādā pie tā un jāizdomā, kā mēs varam to vairāk iesaistīt mākslinieku mūsu draugu dzīvē. And because because if you mobilize the artists, they have great influence. Jo ja mā, tos māksliniekus var mobilizēt, tad viņu viņi var ļoti daudz ietekmēt. But they tend to come to church and there's nothing there for them to do. Bet uh, parasti tā, ka viņi atnāk uz draudzi un īsti nav viņiem par ko darīt. So in, in America, I'm part of my son's church. He's now a pastor. He started a new church. Amerikā es esmu sava dēla draudzē. Mans dēls arī ir mācītājs un viņš pats izveidoja jaunu draudzi. And we have about 13 artists in the church. Mūsu draudzē ir apmēram 13 mākslinieki. That's a lot for an American church. Un Amerikas draudzē tas ir liels skaits. Because Americans aren't nearly as artistic as Latvians. Jo amerikāņi ir daudz, daudz mazāk mākslinieki nekā latvieši. Uh, but I'm an artist, I paint. Bet arī es esmu mākslinieks, es gleznoju. And there are others who, uh, who do the same, and so we decided we wanted to do creative outreach. Un tad tur ir vēl kādi daži citi arī, kas glezno, un mēs izdomājām, ka mēs kādu radošu pasākumu ārpus draudus varētu izveidot. We wanted to do an art exhibition. Mēs gribējām izveidot uh, izstādi. On Good Friday. Lielajā piekdienā. And uh, how does that fit? Kā tas tā iederās? So we went and we to the largest funeral home in the city Mēs devāmies uz pilsētā lielāko bērnu namu. and, and asked if we could use that all the day on Good Friday. Un mēs vajadzējām, lai mēs to telpu varētu izmantot visu dienu lielajā piekdienā. And they well, why would you want to do that? Un viņi teica, kāpēc jūs tā kaut ko tādu vispār gribat darīt? We want to have an art exhibition. Mēs teicām, mēs gribam mākslas izstādi. And we'll, we'll publicize through the city people to come to the funeral home to the art exhibition. Un mēs izreklamēsim visā pilsētā, aicināsim cilvēkus nākt uz bērnu namu uz mākslas izstādi. Why would you do that here? Viņi teica, kāpēc jūs tieši te to gribat darīt? This is, this is where you put people who died. Viņš ir Jesus died. Bet mēs redzam, jā, Jēzus We want to remember his death. Mēs gribam atcerēties viņa nāvi. And so uh, we got busy, and we could, each artist took one of the stations of the cross. Mēs katrs mākslinieks paņēmām vienu to pieturas punktu krusta ceļā. And very creative, some of multimedia. Ļoti radoši tam iegājām, daži tur multimedijas visādus izmantoja. And then from the parking lot to the funeral home, we put palm leaves for people to walk. Tad no, no stāvlaukuma līdz tam bērnu namam mēs izlikām palmu lapus pa visu ceļu. And when they entered the door, everybody was given one giant nail. Un katram ienākot pa durvīm, katrs apmeklētājs saņēma lielu nagu. And just said, please hold this throughout the exhibition. Un mēs teicām, izstādes laikā lūdzu turiet to rokā. One of the parts of the exhibition was that there was a giant cross and there were many hammers. Eh, viena no vietām, kad izstādes ceļā bija, tur bija liels krusts un eh, vairāk āmuru salikta. And we said, of course, the Romans nailed him, but he was nailed to the cross because of our sins. We nailed him to the cross. Un eh, mēs teicām, protams, ka tie bija romieši, kas viņu pienagoja pie krusta, bet viņš tika pienagots pie krusta mūsu grēku dēļ. Līdz ar to faktiski mēs viņu pienagojam. And so when they got to that station in the cross, people would take their nail and the hammer and they would hammer it. Tad, kad cilvēki nonāca ceļā līdz tam krustam, viņi varēja savu naglo rāmu iedzīt krustā. I remember being very surprised at that. Ma, es atceros, ka es biju diezgan pārsteigts par Because to. nobody hammers the nail the same way. Jo neviens, katrs cilvēks savu nagu iesita savādāk. Some go. Daži tādiem maziem citiem. You know, and some just real hard. Daži pavisam tā, ka viss šķiet. You know, and then. Un tad It's just very, every feeling, every rhythm was different. Katra sajūta un katrs ritms bija savādāks. And during the entire exhibition, there was always somebody at the station of the cross with the hammer. Un visā izstādes laikā katru brīdi bija kāds, kas tur rāmo strādāja. What a powerful thing. More powerful than we predicted. Un tā bija daudz spēcīgāka lieta, nekā mēs bijām paredzējuši. Well, many hundreds of people were exposed to the gospel at the funeral home. Da, da, vairāki simti cilvēku uzzināja par evaņģēlīgu bērnamā. And, and the artists were happy they were finally used. Un mākslinieki bija tik laimīgi, viņus beidzot izmantoja. It's part of the whole church. Un tā ir daļa no visas draudzes. So we have to be creative. It's that even, even the old people can be used. Un mums ir jābūt radošiem, pat vecos cilvēkus var izmantot. yeah, you know, uh, those who are handicapped can be used. Tie cilvēki, kas ir ar kādiem kustības traucējumiem, arī tos var izmantot. Yeah, it's the whole church, Tā ir visa draudze, ik viens no mums. Now the whole gospel. Viss Okay, now the there's the article um, it's just called The Priority of Evangelism. Um, number four is that the being or the evidence. Ah, nine. Eh. Uh, but the translation the to, evan- oh, to, to evangelize is to spread the good news. Is that number four? I think it's number four. Two Jā, bet minutes. ceturtā nodaļa tā būs būtība, eventuāli tā būs būtība. O- Okay, who can read? Kurš varētu to nosīt? Tā- Go ahead. Evangelizēt nozīmē izplatīt labo vēstu, ka Jēzus Kristus nomira par mūsu grēkiem un uzcēlās no mirušajiem saskaņā ar rakstiem, un ka tagad viņš kā valdošs kungs piedāvā grēku piedošanu un atbrīvošanu, atbrīvojošo gada dāvanu visiem, kuri nožēlo grēkus un tic. Mūsu kristiešu klātbūtne šajā pasaulē ir nepieciešama, nepieciešama evanģelizācijai. Un tāpat arī vajadzīgs dialogs, kura mērķis ir uzmanīgi klausīties, lai saprastu, ka pati evanģelizācija ir vēsturiskā Bībeles Kristus pasludināšana par glābēju kungu ar mērķi mudināt cilvēkus nākt pie šīs personas un nodibināt mieru ar Dievu. Izcelot šo evanģēliju aicinājumu Viņš nav atļauts noblusēt māceklību cenu. Jēzus joprojām aicina visus, kas viņam seko, viņam sekos aizliegt sevi, ņemt sev krustu un pievienoties viņa jaunajai sabiedrībai. Evangelizācijas, re, rezult, evangelizācijas rezultātos ietilps paklausība Kristum, pievienošanās viņa draudzē un atbildību kalpošana pasaulā. Now, if you would read every verse listed there, You would find that the first phrase of that article corresponds to the first verse mentioned tad jūs eh, redzētu, ka pirmā, pirmais šī, šīs nodaļas teikums saskan ar pirmo norādīto raksturvietu. The second phrase comes from the second passage. Otrs teikums sakrist ar otru raksturvietu. And so on and so forth. Un tā katrs teikums. And it's in every article like this. Un faktiski katrā nodaļā tā ir. Every phrase is lifted from the verse. Katra frāze ir paņemta no kāda panta. This is very, very powerful. Un tam ir liels spēks. Okay, so this is, now here the gospel gospel is the message. Evangelijas ir tā vēsts. It's the message of Christ. Tā ir ziņa, tā ir vēsts par Kristu. It's always the message of Christ. Tā ir vienmēr ir Kristus vēsts. But it's also the message of love. Bet tā ir arī vēsts par mīlestību. But it's Christ first, foremost, Christ center. Bet Kristus ir pirmais, galvenais centrs. Okay. But but if people don't see good news in my life, why will they listen to good news from my mouth? Bet ja cilvēki neredzēs labo vēsti manā dzīvē, kādēļ gan viņi gribētu klausīties labajā vēstī, kas nāk tikai no manas mutes? Because there are things that always go better together. Jo ir lietas, kas vienmēr darbojas labāk kopā. Yeah, uh, uh, when, when I was a little boy going to school, uh, once a week we had something called show and tell. Eh, kad es biju mazs puika, gāju skolā, mums reiz nedēļā bija kaut kas, ko mēs saucām rādi un pastāst. Everybody had to bring something from home. Katrs kaut ko paņēma līdz no mājas. I don't know, I would bring a, a, a little cowboy. a little cowboy doll or something. Es, piemēram, paņēmu tādu mazu kauboju, tā kā lēlīti. You know, and then you have to show it and talk about it. Jums bija tā jāparāda un kaut kas par to jāpastāst. And we had to do that. Do you have to do that here in Latvia? Te Latvijā kaut kas tāds notiek? No. We always had to do show and tell. Bet mums vienmēr bija tas rādi un pastāst. Friday was show and tell. Piekdienās vienmēr bija rādi. And I thought over the years, that's not bad. Un es pēc gadiem domāju, nebija nemaz tik slikti. That's what we have to do with our lives. Tas mums ir jādara ar savām dzīvēm. We show and we tell. Mēs rādām un stāstam. You know, it's just things go, go better together. Bread and butter. Šīs li ir lietas, kas kopā ir labākas. You Piemēram, maize un sviests. You know, pankūkas and jam. Pankūkas un zapte. You, you know, uh, soljanka and sour cream. Jā, soljanka un skrējums. You see, there are things that go better together. Kopā ir košā. Now, I have a thing of sour cream in my fridge fridge, I guess I could eat it. Man ir, man ir skāps un eh, varbūt es to varētu ēst. I don't think I want to do that. Potatoes go better with sour cream. good news, good words go better together. Can you Imagine an airplane. It's got one wing. Good, good works, good deeds. Um, Works and deeds, Yeah, good works, good deeds. and what is the difference? Well, one's on one plane, one's the other. Work and deeds. Uh, Good news is good. news. <laughs> Yeah. Good for you. <laughs> She speaks English Get better off than... my, you know, Меня Bruno a Лапа Клапа, is- он lead, speak, lead, come on. lead machine, ja? Labi ziņas, Okay. labi vārdi un labi darbi. Okay. Jābūt tam balansam. Okay. We're just touching on what the gospel is. Mēs tikai mazliet aizskaram to, kas ir gives you stuff to study and to lead discussions on. Bet te ir tik daudz lietas, ko var pētīt un par ko var diskutēt un ko var pārunāt. And, okay, the whole church must bring the whole gospel to the whole world. Visa nes visu evaņģēliju visā pasaulē. Now, I'm going to show you some more, uh, more, more classical uh, uh, missiological stuff here. Es jums gribu parādīt tādu kaut ko klasisku, misioloģisku Okay, I have got to make this person be quiet here. Okay, now it's done. Okay, the whole world. Where is the whole world and who is the whole world? Kur ir visa pasaule un kas vai kurš Okay, so now we see the majority of religions around the world. Now, blue by these scholars is uh, represents all people who are part of some branch of Christianity. Eh, zilais šīs eh, kartes sastādītāju izpratnē ir visi cilvēki, kas kaut kādā veidā varētu atbilst eh, kristietībai. So this could be Catholic, could be Orthodox, it could be Protestant. Katoļi vai protestanti vai pareizticīgi. Could be evangelical, could be charismatic. Tie varētu būt evaņģēliski vai harizmātiski. It could be real, it could be nominal. Tā varētu būt patiesa kristietība vai nomināla. And really, most are nominal. And I will say one thing in the study of world missions, I will tell you very clearly, I hate it when scholars do this. Un tani, man pašam nepatīk, kad gudri vīri šādā veidā to attēlo. Where they just lump everybody to, using the word Christian. Kur viss, viss tiek samests vienā maisā un nosaukt par kristiešiem. And, and I've talked to people here, yes, I'm Latvian, I'm Christian. Es esmu runājis ar cilvēkiem šeit Latvijā, jā, jā, es esmu, Lat jā, es esmu kristietis. Yeah, you know, I was... Uh, I don't go to church so much, but maybe Easter. Es neju braucu, nu tā baznīca pārāk bieži, nu lieldienās. And all over Europe is like that. Un visā Eiropā tas tā ir. Okay, now, <laughs> if you would look at all of these groups that call themselves Christian. Ja jūs palūkotos uz visām šīm grupām, kas sevi sauc par kristiešiem. Okay, you see the blue. Tad varam redzēt, te, kur tas zilais ir. And of course, you see the white is, this is not part of the, not really the Christian world, Christianized world. Un tas, kas ir balts, tā nav tāda, nu, kristianizēta pasaule. Now, isn't that interesting? Look at this big difference. Paskatieties uz šo lielo atšķirību, un tur bija musulmaņi, pasaules musulmaņi. And? Un budisti. Big group liela mm. grupa. These Asian, uh, uh, Southeast Asian groups. Dienvidu Austrum Āzijas valstis. Mm-hmm. And there's a relationship between Buddhism and, and Hinduism, ir a historic relationship. Starp budismu un hinduismu. And so, and uh, of course, there is Hinduism in many, many places, but especially it's India. Protams, ka hinduisms ir daudzās valstīs, bet nu visvairāk ir Indijā. If you were here at Mission Days two years ago when Jeff Fountain was here, ja jūs bijāt misijas dienās pirms diviem gadiem, kad runātājs bija Jeff Fountain, he spent a whole session talking about the pagan roots of Europe. Viņš pavadīja, veltīja veselu sesiju, lai runātu par Eiropas pagāniskajām sapnēm. And, and you see what we know about Latvia's pagan roots, that's the same really throughout Europe. Un tas, ko mēs zinām par Latvijas tādām pagānu saknēm, tas at, faktiski ir attiecināms uz visu Eiropu. Because who are Europeans? Jo kas gan ir Eiropieši? Europeans are people who immigrated from Asia. Uh, uz Eiropu cilvēki atnāca no Āzijas sen okay. atpakaļ. Yeah, and just like Latvians came and before, at the time of Abraham, and many from uh, northern India, they came here. laikā daudz nu, tautas pārcēlās no Indijas ziemeļiem uz, uz Eiropas daļu. That spiritual worldview of India came to Latvia. Un tas tāds garīgais pasaules uzskats no Indijas pārcēlās uz Latviju. It's underneath Latvian paganism. Un tas ir tāda Latvijas pagānisma Underneath French paganism. pamatā, franču pagānismu pamatā. And uh, I remember something that Jeff Fountain said was so interesting. Es atceros, ka kaut kas man likās ļoti interesanti, ko He, teica. Uh, he said that the, that the government, I mean, the Office of Finance in France Viņš teica, ka, fin, uh, ka Francijas finansu ministrijas vai Yeah, they, they uh, um, collect money from taxes from all professions. Šis birojs ievāc naudu nodokļu veidā no visām profesijām. And the, there are more witches and uh, uh, sorcerers as a profession in France than lawyers and doctors combined. Un Francijā, teiksim, profesionālās jomās, ja mēs redzam ad, uh, juristi un advokāti, un tad tur ir raganas un burvi un tādi, un raganu un burvi vairāk. So it's going back to the old Asian roots. Now, what's interesting here uh, is this annual growth rate of world religions rādītāji. Now notice the blue here is evangelical. It's just not all who say they're Christian. Paskatieties, ka zilais ir evaņģēliskie kristieši. Te nav tikai visi, kas saka, ka viņi ir kristieši. Because if we say this whole Christian thing, that's the fifth one down. Tā kā viss tā kā kristieši kā tāds vispārīgs jēdziens ir uh, yeah, so it's not growing as quickly as evangelicalism, which is the fastest growing thing in the world. Mm-hmm. There are more Christians alive today than have ever been alive in the history of the church. Šodien eh, ir evaņģēlisko kristieši, kas ir dzīvi šodien, skaits ir lielāks nekā visu evaņģēlisko kristiešu skaits visā vēsturē. Okay. And um, you see Islam is growing. Redzat, arī, arī islams aug. Uh, and, and, and it is growing, but fundamentally through biology. Un tas tiešām pieaug, bet fundamentāli tā izaugsme, izaugsme pamatā ir bioloģiski iemesli. Typical European family has about two babies per couple. Jo kā mēs zinām, tipiskā Eiropas ģimenē divi bērni var būt And, and, that includes the Latin countries that have a little bit more, and the northern countries like Latvia that have less. Eh, eh, but if you go to the Muslim world, it's common for a whole nation like Yemen to have eight children per couple fam family. You know, Pakistan, Afghanistan. Lots of growth. Yeah, and I, don't know if it's realistic to think that Latvians will have six children in a family. Not a very good uh, uh, church growth plan for Latvia. Okay. Now, this is the percent of unevangelized per country. Mm. Now, that's, that's unevangelized historically. Because I believe Europe was evangelized at one time, and completely needs to be evangelized again. Jo mans personiskais viedoklis, ka Eiropa ir, ka Eiropa tika evangelizēta labu laiku atpakaļ, un eh, evangelizācija Eiropai šodien būtu absolūti nepieciešama. In fact, a strong argument can be made that even though it's included in the evangelized, it is the least evangelized continent in the world. Man liekas, ka lai gan te tiek parādīts, ka tā ir evanģelizēta, manuprāt, Eiropa ir vismazāk evanģelizētā pasaules daļa pasaulē. And yet I can understand why people would argue with that question, Un with that statement. arī to, ka cilvēki varētu apstrīdēt šo apgalvojumu. Because wherever you look, there's a church. Jo paskatieties, uz kuru pusi gribi, visur var redzēt baznīcu. Clearly, Latvia must be, uh, Riga must be Christian. Look at all the steeples. Jā, And that's Riga must be 100%. Un vecrīgā noteikti viss 100% visi kristieši. Yeah, but that's why all the tourists come in the summer, because there are so many Christians there, right? Yeah, there's lots of churches. But here's the thing. When I go to the ethnographic museum here in Riga, the outdoor one, you've all been there. Okay. It's interesting. I look at this house, oh, that's how my great grandfather lived. Ah, you know, and look at the stuff that they did, the tools they used in the kitchen or in the shop. I think, boy, that's interesting. I like taking pictures. Talk to some of the actors who were there. go eat some of the old-fashioned food. Ah, there is absolutely no desire in my heart to live like they lived. Un manā sirdī nav ne mazākā vēlēšanās praktiski padzīvot tā, kā viņi tur kādreiz bija dzīvojuši. The museum is the museum. Muzejs ir muzejs. And that's how most Europeans view the church. Un tieši tā da, vairums eiropieši skatās uz baznīcu. Oh, that's interesting. This is beautiful. Look at the art. Oh, forši, jā, māks. Yeah, the architecture. Architecture. Yeah, that's, that's how our grandparents lived. Jā, tā dzīvoja mūsu vecmāmiņas. And, they- and uh, uh, they don't think it's bad at all to say, that was good for them, it's not good for me. Un viņiem ir pilnīgi normāli pateikt, jā, nu viņiem tas derēja, bet man tas tā nedēļ. You know, and that's what we would say about, you know, the, the tools in the shop. That's good for them. I have something better. Un tieši tāpat mēs vidus muzejā paskatāmies uz tām dakšām. Jā, viņiem tas ir forši, bet nu, es to tā I think nedarīju. that's the main reason why Europe is the toughest place to evangelize. in the Un man world. liekas, tieši tāpēc Eiropa ir vissarežģītākā vieta, kur evangelizēt. And now look at the growth of Christianity, continent by continent. Te var apskatīties eh, uz evangelizācijas pieaugumu, kas sadalīts pa kontinentiem. Okay, look at the bottom left, it's 1900. Eh, and then 2010, you can see. Okay, so where is the church declining the most? Kurā kontinentā uh, draudzes samazinās visvairāk? Europe. Europe. Yeah. Nothing even close to the de decline of the church The Europe. Neko nevar pat salīdzināt ar to kritumu, kāds ir Eiropā. And at, you, at the same time you'll see Asians, Africans, Latin Americans all growing. Un te, tajā pašā laikā, nu, gandrīz visi pārējie, visur citur skaits pieaug. I have a friend of mine who's a leader of the Baptist Union of Denmark. Man ir draugs, un viņš ir Dānijas Baptistu savienības. And he has a real heart for church planting. Viņam ir sirds deg par draudžu veidošanu. I asked him a couple of years ago, how's it going? un es viņam pirms vairākiem gadiem jautāju, nu kā tad iet? He says we have a lot of church planning going on. Viņš teica, mums tiek veidots daudz jaunas draudzes. And he talked about the groups from Northern Africa, the groups from uh, from Asia. Un viņš runāja par cilvēkiem, par grupām no Ziemeļāfrikas, no Āzijas. And then from South America. No Dienvidamerikas. Lots of church growth in Denmark. Viņš teica ļoti daudz jaunu draugu Dānijā. And, and then he said something's interesting. Un bet viņš teica nu, kaut ko ļoti interesantu. Now some of the Danes are starting to go to those churches. Tagad arī kādi no Dāņiem sāk iet uz tām draudzēm. That's interesting. Tas ir interesanti. Okay. So here's the percent of evangelicals in Europe. Te ir parādīts procentuālais evaņģēlisko kristiešu atdalības eh, Eiropā. Look at that number. Ir kādi tie skaitļi? Less than 1%. Mazāk par 1%. In many take parts of Europe. Daudzās Eiropas daļās mazāk par 1%. Actually, Estonia and Latvia are considered among the higher groups. Faktiski te pēc šīs kārtas skatoties Latviju un Igauniju ir viens no kuras stāvoklis ir eh, labāks. My own belief is that there are less than 5% evangelicals in Latvia. And then you can see continent by continent how Christianity is growing and declining. Um, uh, okay. And We're about done because there's like two minutes left. Mums laikam divas minūtes palikušas šai netūlīņai. But remember, the whole gospel, uh, the whole church takes the whole gospel to the whole world. Atcerieties, visa draudzene nes visu evaņģēliju visā pasaulē. Okay, so 100 years ago, Europe would have been huge. now it's Asia. especially Korea, Philippines. Okay, so look at this the mission force from the world. Less and less from the West. Viņi dodas uz mūsu, uz islāma pasauli. Thousands of Christian Filipinos are day la are house laborers and house servants in the Arab world. Tūkstošiem cilvēku no Filipīnām strādā kā mājkalpotāji Arābu pasaulē, Arābu ģimenes. That's their strategic missionary plan. Un tas ir viņu stratēģiskais misijas plāns. Look how you see China. China is sending more and more thousands of missionaries now, and they send them west. From sub-Saharan Africa. Again to Europe. It's so interesting. Tas nu, ir interesanti, kāda okay. ir procesa. So, if the world is going to be reached, ja pasauli mēs kādreiz visu gribam aizsniegt, the whole church must take the whole gospel to the whole world. Tad visai draudzē jānes viss evaņģēlijs visā pasaulē. And this document, the covenant, is a tool that can help you train your people. Un šis dokuments jums var palīdzēt apmācīt savus cilvēkus, jūsu cilvēkus. Okay. God bless you. Nu, lai Dievs jūs sveicina. Okay. You